hom gekom het, sê hy, tel jou sien op, en sy het hem gekom en voor sy voete geval en na die aarde gebuig, en sy het haar sien opgetel en uitgegaan. Weer het Elsa in Gilgal gekom, en daar was hongersnood in die land, en terwijl die profete seens voor hom sit, sê hy aan sy dienaar, sit die groot pot op en maak een kooksel klaar vir die profete seens. Toe gaan een uit in die veld om groente te versamelen en hij het wilde ranke gekry en daarvan sy kleed vol karkoere gepluk en gekom en dit in die kookpot stikkend gesny, want hulle het dit nie geken nie. Daarna het hulle vir die manne opgeskep om te eet, maar net toe hulle van die kooksel eet, skreeu hulle en roep, Man van God, die dood is in die pot. En hulle kon dit nie eet nie, maar hij sê, Gaan hol dan meel, en hij gooi dit in die pot en sê, Skep uit voor die mensen dat hulle eet en daar was niks verkeerds in die pot nie, en daar het een man van Baal, El Salsa gekom en vir die man van God eerstelingsbrode, twintig garsbrode, en vaars graan in sy mainkie gebring. En hij het gesê, geef vir die mense, dat hulle eet. En sy dienaar antwoord, hoe kan ik dit aan honderd man voorzet? Maar hij sê, geef vir die mense, dat hulle eet, want so spreek die Heere, hulle sal eet en oorhou. En hy sê dit hulle voor, en hulle het geëet en oorgehou volgens die woord van die Heere.